Andalusam Dalje sljedeći hadis Famina Ašar kaže na ibn Jeman od Huzaife ibn Jemana radijallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل يشوس kaže kane eh, Allahu poslanik sallallahu kada ustane noću, pravo bi svoja usta, čistio bi, pardon, šus, znači čistio bi svoja usta sivakom i svakom. <clears throat> Pa je ovdje pojasnio u istom tekstu, ovdje kaže kale malifu ma nahu jaksilu va jedluk. Značenje ovo je u fahu, da bi, da bi čistio svoja usta sa misvakom, svakom, znači da, da bi ih da bi e, trljao i prao usada, znači trljanje i pranje usadima i svakom. E, hadis znači govori o tome da je e, poslanik sallallahu alaihi sellem volio, ja, mnogo volio čistoću i da je prezirao i nije volio e, neugodan ružan miris i nečistoću. E, govori hadis također o tome, kaže da kada neko e, da, spava duže vremena, mogućnost je da mu se promijeni, za to dugo vrijeme promijeni se stanje u ustima. Promijeni, znači, iako čovjek legne čistih usta, opere, zube i legne čistih usta, nakon 5-6 sati spavanja, 4 sata kad ustane, sakupi se u ustima e, određene čistoće, pljuvačke i tome slično i promijeni se miris u ustima. E, i zbog toga dolazi ovaj propis, znači dolazi e, da je mustehab da se, da se operu, da se očisti usta nakon spavanja. Uglavnom, ono što se razumije iz hadisa, hadis ukazuje na da je proporučeno čišćenje, čišćenje usta, zubi, sami svakom, nakon spavanja. <clears throat> Razlog, smisao toga, promjena stanja u ustima tokom spavanja. <clears throat> A misvak, odnosno danas što je na njegovom mjestu četkica i ostalo, znači je na mjestu onoga što čisti usta, odnosno vraća usta normalno stanje, u čisto stanje. <clears throat> Također hadis, e, iz hadisa zaključuju mnogi učenjaci iz ovog hadisa, da je mustehab, da je prati zube, čisti zube sami svakom mimo svaka, kod svake promjene stanja usta. <clears throat> kad god se desi promjena stanja usta, znači e, da, da dođe u stanje, znači da se ustima nakupi e, nešto što stvara neugodan miris, da je u tom momentu, znači ne samo vezan za noći, nego u bilo kojem stanju da se očisti, očisti usta, operu zubi. To bi danas našlo kad? Kod nas. Ono baš što preporučuju u medicini. A to je nakon svakog jela. Kad god jedeš, u kupatlo, četkicu i očisti ono što imaš u ustima. Pa kad ono očistiš, tek onda vidiš šta si imao u ustima. Dosta, dosta, dosta stvari, dosta, dosta mrva, dosta ostataka za zubna. Pogotovo, a obična četkica i ne može da očisti, nego moram uzeti onu, onu kak ži, konac onaja. Ima onaj konac što bude na plastici, ima onaj konac što se ovako i e, zaista to savjeti da, da, se koristi nakon svakog jela. Nije ovo pojenta samo ujutro i večer. Obično ljudi glavno rade tako. Oni koji rade, oni jači. Ima oni koji se fali, kaže nisam pravo zube sve do 22. godine života. A tad mu je pola otišlo već. Povadio, počupo i tako dalje. <clears throat> Dobro, to je stvar odgoja, to je kućni odgoj. Uglavnom, znači, od islama, od šerijata je znači da se djeca odgajaju na tome da postane osnovna stvar, znači kao što jedu i piju i spavaju, tako trebaju i non stop i navikavati da peru, da čiste zube. Iako je to naporno, tako da međutim, kad to prijeđe u naviku, postane sastavni dio života. A neka stvar prelazi u naviku, o tome smo govorili kad? Govorili smo nekog puta. Neku stvar kada ponavljaš, neka srednja vrijednost, kao rekli su negdje, negdje 17, 18, 19 puta, neku stvar moraš svaki dan ponavljati Znači, to zavisi od čovjeka do čovjeka, ali recimo neka srednja vrijednost je otprilike neki 20 puta. E, spominje tamo 16 puta, preciznije rečeno. Znači, mora 16 dana u zastupci neku stvar ponavljati, e, to su izvršena istraživanje, ima knjiga ovaj, napisana, potom pitne istraživanja su napravljena naučna. Kada nešto čovjek postaje navika? I kad, e, ovdje kao ono, kad mi hoćemo da stvorimo naviku. Da stvorimo naviku, znači 16, 20 dana tjeraj djecu da svaki dan ono, stražar na njim da to radi i postaćemo navika postići samo rad, Postoje navik, sastavni dio navikne, znači, znači automa, mahinalno radi tu, ne više ne razmišlja se tu. Navika je ono što radiš, ne razmišljaš o tome. A onda imamo obrnutu naviku. Koju? Lošu naviku. Kad nešto loše upadneš, pa da ti da se odvikneš, a ne mere. Ne možeš. Pogotovo, znači, koji? Imamo i što cigare puši. On bi rado ostalo. on znaju da je haram i sve to. Međutim, ne idi nešto vuče, sve ide, ide vuče, moraš ide, moraš kupiti, tako dalje. A šta je pojenta? Znači, kad bi ustrajali 16-20 dana u zastupci da ne koristi, znači onda bi već došli u to stanje, jer e, to su stanovi, da tako ljudski organizam reaguje. Znači da se tad e, reaktivira taj mehanizam koji je nešto stvorio naviku, a kad postaje navika nakon, kad se nešto svaki dan možeš kontinuirano koristiti, da bi nešto, da bi ti postalo navika. Uglavnom, to je tema za sebe, ali govorimo ovdje, znači, da nema sumnje da, da po pitanju mi svaka, da bi to trebalo postati sastavni dio svakog muslimana. Uh, Helen, što je to od vjere, a s druge strane što je to jako korisno. I Da, naravno, zdravlje, zdravlje e, zubi je toliko bitno čitav organizam, oko toga se ne treba plaho ubjeđivati, a, na, a naravno, sa strane toga, znači prvo, ovaj, sa strane toga, ono što se unosi organizam, ako, se, a, ako se u zubima dobro isječe zubima, izlazi pljuvačka koja to rastvori i stvari neke ne može se u želcu provati kao što se može na, sa, sa pljuvačkom, sa kiselinom u pljuvačci, što je e, glavnom govor pričala o tome. Znači, vrlo bitno je to da se u, ustima određena hrana sažvači, pa tek onda ubaci a ne ono zalogaj pa odmah unutra, zalogaj unutra, zaloga unutra, pa onda mnoge stvari koje se tako ubaci, tako i izađu, jer, jer ne, može, ne, može, ne može određene stvari provari, kao što može, iako ona poznata priča, kad stavio željezo u usta, u želudac, e, provarilo ga kiselina u želudca. ne, ima stvari, govore one koje su korisne za organizam, e, samo znači pljuvačka iz usta ih može pripremiti za varinje i e, <clears throat> da ne odlutamo teme. Uglavnom, znači, ovaj hadis e, po ovom pitanju je jasan. E, hadis e, pogotovo ukazuje na to, znači, da je propisana čistoća uopćeno. Ako je poslanik sada vodio računa ovako, kada ustane noću, znači to govori o drugim stvarima, znači da je čistoća, vodenje računa o čistoći i urednosti, da je to osnovna karakteristika Islama. Andalusam, Andalusam, Andalusam.